السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف وفقه الله تعالى الشيخ عادل الحمد حفظه الله تعالى في كتابه عمدة المرأة في الحديث التاسع والعشرين سما وفقه الله تعالى كن عنوان يهي حديثي فرقي بين نزول الكدرة والصفرة قبل الطهر وبعده تفوتيشا تفوتيشا baina ya kutokwa na sufra na kudra zikiwa kabla ya tahara na zikitoka baada ya tahara haya ni aina ya maji fulani humtoka mwanamke imma kabla ya tahara anaweza kuyaona au baada ya tahara kwa hivyo tofautisha baina hukumu zake yani ukitokwa na maji haya kabla ya tahara ina hukumu fulani na ukiona maji haya baada ya tahara إنا حكم فلان يعني منامك يكيونا صفرة نكدرة وقت وحيض إنا حكم ياك ناكيونا صفرة نكدرة بعد الحيض يعني وقت وطهارة إنا حكم ياك إنا حكم ساسا لو كسيما فرقي تفوتش نا الكدرة نيالي ماجي رنجي بني رنجي بني وني ماجي ما شافو فلاني rangi yake kama bunni ni kama damu nyembamba ikichanganywa na maji alafu inawe usiwe weusi na sufra ni maji ya manjano manjano kama usaha kama usaha rangi yake hiyo ndo maana sufra na kudra saa nyingine mwanamke ataona maji haya wakati wa haidh ikiwa yamalizika ina hukumu yake na saa nyingine mwanamke ataona maji haya baada ya shatahirika mara akaona tena hii chafu chafu ina hukumu yake haya ndio masala hii hadithi ya leo insha Allah taala sikiliza vizuri na uelewe ujaribu kufahamu hizi ni ahkam muhimu sana kwa mwanamke kuzijua kwa sababu wengine huwa wana haraka sana yastajilna fil amr والصحيح التؤدة والصبر والتأكد سيوانزي kufanya ibada na ikiwa hauna yaqini kwamba uko tahir ama hauko tahir asema rahimahullah an ummi salamata radhiyallahu anhu qalat an ummi atiya an ummi atiyata radhiyallahu anha amepokewa ummi atiya radhiyallahu anha وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ni katika wanawake waliombai mtume sallallahu ummu atiyah al ansariya radiyallahu anha huyu ni katika kibar as-sahabiyat ni katika masahaba wa kike wakubwa kibar as-sahabiyat na alikuwa akisafiri na mtume sallallahu alaihi amepewa kazi ya kuwauguza wagonjwa kwenye vita alikuwa kazi yake ni kuwauguza masahaba aliona majeraha kitokea vita aliwahi kwenda vita vya mwanzo mwanzo na mtume kazi yake ilikuwa ni at ni kuuguza watakaopata majeraha kwenye vita ni katika sahaba ambao wakubwa wakubwa wa kike jina lake anaitwa Nusaiba binti Ka'b al-Ansariya Nusaiba binti Ka'b al-Ansariya radiyallahu anha wa ardaha na ni katika wanawake waliombai mtume sallallahu alayhi wasallam قالت أسماء كنا لا نعد الكدرة والصفرة tulikuwa sisi masahaba wa kike yani wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai hajafa tulikuwa la nauddu hatuzingatii hatuizingatii wala hatuihesabu alkudrata hayo maji machafu ambayo rangi ya bunni wasufrata na hayo maji manjano manjano hatuyazingatii baada tuhri baada kwamba tushaona tahara ya damu shay'an hatuyazingatii chochote yani twayapuza twayapuza ikiwa hayo maji tutayaona baada ya kutwahirika mwanamke ashatwahirika ashaona tahara akaoga vizuri akaswali siku ya kwanza siku ya pili ati mara anaona tena anatoka rangi ya sufra ama kudra anatoa maji manjano manjano au kama rangi ya bunni hayo usiyazingatie chochote madamu ushaona tahara ushaoga hata yakatoka vipi usiyazingatie tena wala usishughulike nayo lakini tu ujue kama umetawadha atakuvunjia udhu kama umetawadha ukatokwa na hayo maji yatakuvunjia udhu kwa sababu chochote kinachotoka kwenye uchi uvunja udhu uvunja udhu kwa hivyo atatawadha kama alikuwa haja ana udhu lakini asijiseme ni haidhi yaja tena asiseme hii ni haidhi imekuja tena sasa mimi nitaacha kuswali la kwa sababu huu sahaba wa kike asemaje la nauddu hatuizingatii wala hatuihisabu ni chochote tukiona maji haya machafu baada ya kwamba tushaona tahara na nilitaja darasa ya nyuma kwamba tahara ya mwanamke tahara ya mwanamke ni aina mbili yapatikana kwa vitu viwili mwanamke akiona hizi alama mbili jua yeye ametahirika na haidh alama ya kwanza alqassatu albayda ni maji meupe hutoka kama uzi ulama asema mithlu alkhayt yakitoka inakuwa kama uzi yanakuwa kama uzi membamba haya yaitwa alqassatu albayda ni maji meupe akiona hayo na wanawake wanayejua haya akiona hayo maji basi ajue yeye sasa yuko tahir ni aoge na asali hiyo ni alama ya kwanza alama ya pili ya tahara ni aljafaf ni aljafaf aljafaf nini ni kwamba mwanamke alikuwa anatoka na hedhi mara kajiona mkavu mkavu hapati tena hedhi amekauka kabisa hakutoki tena damu hii ni alama kuonesha yeye ametahirika sikiliza vizuri maana hii swala pia niliulizwa nikatakiwa niijibu hapa niliwaelezea kuhusu jafaf swala ikaja ni muda gani mtu akijiona mkavu baada ya muda gani atajua kwamba shatahirika baada ya nusu saa baada ya jisaa baada ya masaa mawili maana wengine wataona ukavu alfajiri atabakia yeye mpaka jioni anasubiri la sio hivyo muda wa jafaf jafaf haipimwi kwa, kwa time haipimi kwa wakati hata dakika tano hiyo ni ukavu lakini vipi uta na maadhiratan kwa kupotea kwa stima alikuwa anaeleza alikuwa anaeleza kwamba jafaf mwanamke sasa atajuaje ule ukavu aupe nafasi ya muda gani kwamba amue kuoga sasa shaona ukavu hauna muda maalum lakini ulama ameweka alama ya kutaka kujijua wewe ni mkavu sasa waweza kuoga au si mkavu alama yenyewe nini achukue pamba aingize kwenye njia ya haidh alafu akiitoa ile pamba ikiwa vile vile haijageuka rangi basi hiyo ndo maana ya jafafu ataoga na atasali hidha hadha maana kwa hivyo alama yake ni kuchukua pamba aibapitishe kwenye njia ya haid ile pamba ikatoka safi vile vile basi hapo hiyo ni jafaf aoge moja kwa moja ikiwa ikitoa ile pamba inaowekundu kundu kwa mbali au chafu chafu kwa mbali atasubiri ataupa muda ule ukavu mpaka umalizike ukamiliki kwa hivyo kipimo ni alqutun kipimo ni kuingiza pamba tu na kuweza kupambanua mwanamke je e, ako mkavu ama hako mkavu na ambaye kwamba hana njia hiyo ya kuweka mathalan ni msichana bikra ni msichana bikra huyu atakisia tu kiada kidasturi tu kidasturi yani ameona ukavu mathalan asubuhi ikipita adatan kama jisaa moja mbili kama kuna kitu huachatoka kishatoka kama hakijatoka basi aoge na aanze kusali ikiwa ni msichana mwanamali hajaolewa lidhalika wao wataangalia kiada kidasturi kwa hivyo hakuna muda maalum yani adatan kama haidha haijamalizika kwa muda huu nilongojea huwa ishatoka na ikiwa haikutoka na ule muda ulioupa kikawaida kidasturi utajua wazi sasa hii ni jafaf ambayo kwamba yafaa aoge na ajitahirishe hiyo ndio maana au hiyo ndio jawabu ya hiyo swala pia ambao niliulizwa kwa hivyo hii ndio hadithi akhrajahu al-Bukhari وأبو داود هي حديثة من فكيان يعني إمام بخاري ابو داود قوله كني معاني الكلمات معانا ذليما بحديث البسيمة الكدرة الكدرة هو ماء الوسخ هو ماء الوسخ نماجي أو شاف وغالبا مرنينجي نكوى نبني نكوى كالا كما يبني كما يبني كالا يبني kwa kwa Kiingereza mta, mtajua inshallah inaitwaje almuhim ni maji kala ya bunni قوله والصفرة الصفرة صفرة نيني هو الماء الذي يعلوه اصفرارا هو الماء الذي ni maji ambayo kwamba ya'luhu sfiraran ya'luhu sfiraran huwa juu ya maji hayo rangi manjano huwa juu kitazama kwa juu utaona manjano kasadidi kama wasaha kasadidi rangi yake kama wasaha kwa juu mao maji yanaitwa as-sufra yanaitwa as-sufra hizo ndo maana ya vilima ambazo zahitajia kufasiriwa kwenye hadithi fi hadha alhadithi fawaid fi hadha alhadithi fawaid katika fawaid za hii hadithi awalan faida ya kwanza faida ya kwanza alhadithu dalilun hii hadithi ni dalili ala anna alqudrata wassufrata kwamba hayo maji yanayoitwa kudra na sufra baada tuhri mwanamke akipata maji hayo baada ya kwamba ashaona tahara ashaoga mara akatokwa na maji hayo basi ajue minat tuhri ni katika tahara asijihesabu yeye ni haidh مدام أنا يقين أشاهنا القصة البيضاء أشاتوك أنا هالي ماجي موبي ويقين كيهونا كندا كهوغا بعدها كتوك وشفو شفوه أسيو شغلكي بعدو أتجيانبيا يني طهارة ولا يعتد به ولا هو شافها وهي سبيبي كوني حكمه أتوبوزا أسيسيم حيض من مرديتين أسيسيم حيض من مرديتين لا مدام نصفرنا قدرة بعدها كنبا يوشاونا طهارة نعم madamu ushaona tahara ile tahara maana yake ni haidhi shamalizika kwa hivyo baada kupata yale maji meupe hakuna kuzunguka nyuma ni aoge na aswali hata kama atatokwa na maji ya sufra au maji ya kudra hayo hayazingatiwi hayo hayazingatiwi ثانيا فائده pili وفيه ايضا نمونه ndani ya hii hadithi vile vile katika fawaid أن الصفرة والقدرة في وقت الحيض mwanamke akipata haya maji ya sufra na kudra kipindi cha haidh hajaona tahara kipindi cha haidh haidhun hukumu yake basi itakuwa ni katika haidh kwa hivyo sufra na kudra ikija baada tuhur hukumu yake ni tahara uko tahara na ukiona sufra na kudra kipindi cha haidh haidh haijaisha mwisho mwisho wa damu yakaanza kutoka maji haya usikimbie mbio ukaenda kuoga damu ishakatika la ngojea mpaka haya maji ya sufra na kudra pia yatoke yaishe alafu upate yale maji meupe ndio utakwenda kuoga kwa hiyo wanawake wengine huwa wanafanya haraka haidhi kawaida ikitoka mazumanzo inatoka kwa wingi kisha kila siku zikiendelea inapungua pungua alafu kuna kipindi ile damu katika kabisa ikaa inatoka haya maji maji sufra na kudra damu itoki tena sasa kipindi hiko wanawake wengi ufanya haraka wakaenda wakaoga wanakosea makosa sufra na kudra ikija wakati wa haid huwa ni haid na sufra na kudra ikija wakati wa tahara huwa ni tahara sasa madamu imekuja wakati wa haid niongojee mpaka imalizike na wangapi tuletea maswali kama haya Tuomwambia ngojea ngojea kisha baada ya subili tatu akapata tahara sasa huwa ni ile haraka yake kama Aisha alipokuwa kiambia wanawake isbirna la tastajilna hatta tarainna alqassata albayda kwa sababu walikuwa wanawajua wanawake wana haraka kwa hivyo madamu uko kwenye haidh al-aslu wewe sio tahara mpaka upate yaqeen umetoka na maji meupe kwa hivyo ukaona maji ya manjano manjano ukaona maji ya rangi ya bunni madamu uko kwenye haidh ngojea wewe ni haidh mpaka utakapokuona al-qassatul bayda maji meupe sasa hapo ndipo utakwenda kuoga hiyo ni hukumu ya pili ya hadithi kwa hivyo ina maana kuna tofauti baina hizi hukumu baina ya sufra na kudra inaoshikamana na tahara na baina sufra na kudra inaoshikamana na damu ya haidh sufra na kudra iliyofungamana na tahara nayo huwa tahara hukumu yake kwa hiyo mwanamke ataendelea kuswali na kila kitu sufra na kudra iliyofungamana na damu ya haidh ujue hiyo ni katika haidh mpaka utakapokuona alqassatul bayda hapo ndo utakuwa yaqeen sasa haidhi imemalizika au uone jafaf ushakuwa mkavu kwa hivyo yataka mwanamke awe mwangalifu sana haya si mambo ya kupuza ni mambo atatabba afuatilie na saa yote anajitazama tazama saa yote anajitazama tazama mpaka ahakikishe ana yaqeen sasa yuenda kuoga sio aende kaoga sema baada dhalik maji ya sufra na kudra yamtoka tena kwa hivyo umefanya haraka kwenda kuoga na kama amesali zile sala zote mbatil kwa sababu bado hako tahir mpaka aweko tahira thalithan katika faida ya hadithi ya tatu wafihi ujubu taallumi المرأة hadhihi الأحكام ujubu taallumi المرأة هذه الأحكام المتعلقة بطهارة نفسها hadithi dalili ya kuonesha wujubu uwajibu uwajibu si khiari ni lazima ni wajib taallumul mar'ati kujifundisha mwanamke kusoma mwanamke hadhihi alahkam ahkam kama hizi za hair ni lazima ni katika ilmu ya faradhi kwa mwanamke kujifunza almutaalliqati bi taharati nafsiha hukumu ambazo kwamba zimefungamana na tahara ya nafsi yake mwanamke akitojua kujitahirisha nafsi yake atamkosea Mola wake atakosea haki ya Allah na aweza kukosea pia haki ya mumewe kutojua kujitahirisha kwake kutansababisha mwanamume amwendee naye akiwa na haidh ameona sufra na kudra mbio amekimbilia kwenda kuoga yeye mambe mwanamume mimi niko tayari na kumbe hata kuna sufra na kudra bado baada haidh mwanamume akamwendea akaparaga maasi sasa haya maasi sababu wewe ndio uliyofanya kwa sababu ungesubiri mpaka ukaona maji meupe hadha hu hata kama mwanamke anakuharakisha vipi mambela hadha amri din la budda nichukue ihtiyat nitafute yaqin na la budda mwanamume naye yasbir ma yastajil akamfanya yule mwanamke akaenda akaoga kabla siku zake bado hadha majuz wa ma yasluh kwa hivyo lazima mwanamume afanye subra na ni lazima mwanamke awe mmakinifu wa illa kitakuwa kuchunga haya mambo atamfanya yeye bado hajatahirika aoge amwambie mumewe yuko tayari mumewe alale na yeye aparage maasi kwamba amemwendea mwanamke kwenye haidh na haya ni maasi makubwa fihi kafara na ina kafara sasa umeona yote haya yametokea sababu ni mwanamke hakujua hizi ahkam na haya ni mambo wewe ndio uyajue kwa sababu wewe ndio utakao mume wako sasa mimi niko tayari au siko tayari haya mambo mwanamume hawezi kuyajua mpaka mwanamke mwenyewe ndo ayafahamu na aweze kuyasema lidhalik kuna umuhimu sana kwanza mwanamke ajifundishe haya masala ni wajibu kwake rabian faida ya mwisho ambao nitakomea وفيه دليل للقاعدة وفيه دليل للقاعدة الفقهية حديثي ndani yake kuna dalili ambayo kwamba ulama wameitoa kaida ya kifiki wameitoa kaida ya kifiqhi kwenye hii hadithi na kaida yenyewe kaida yenyewe ni ya kiusul au ya kifiqhi ni istishabu al-hukm al-asli istishab al-hukm al-asli hatta yarida munaqqilun ni kushikamana na hukumu ya asli mpaka ije hukumu nyingine kuondoshe فالأصل بقاء ما كان على ما كان وهذه قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان al-asl ni kila kitu kisheria hubakishwa vile kilivyo kama mwanamke ni tahir ni tahir hafai kuacha sala mpaka apate yaqini ya damu na kama mwanamke ni haidh ni haidh hafai kuanza kusali mpaka apate yaqini ya kwamba haidh imekatika kwa hivyo al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana kwa hivyo hadha al-qa'ida istishabu al-hukm al-asli hatta yarida munaqqilun dalilun munaqqil mpaka ije dalili kuondoshe kwa hivyo al-asl mwanamke atajizingatia yeye ni tahir mpaka atakapokuwa na yaqeen toni la damu lidhalik mwanamke ikiwa anatarajia kuingia hedhi leo au kesho akaanza kuona maji meupe meupe mahukumu akaanza kuona maji ya uchafu chafu bado ataendelea kuswali na kutawadha na kuswali hata kama yaona sufra na kudra ahato hata salam mpaka litoke tone la damu damu akisha kuona damu imetoka hata kama ni tone moja sasa yeye ndo ameingia kwenye haidh sio mtu akiona sufra na kudra maji buni maji manjano ah mimi nina haidha shaacha sala la mpaka tone litoke kwa sababu sufra na kudra wakati wa tahara ni tahara na vile vile wakati wa kumaliza haidh mwisho mwisho hutoka haya maji kabla kutoka qasatul bayda kwanza utoka haya maji ya sufra na kudra tutakuzingatia hukumu yako wewe ni haidhi mpaka itakapokutoka alqasatul bayda kwa hiyo hii ndio kaida inavyotakana ushikamane na ile hukumu ya asl mpaka ije dalili kutoe kuondoshe huko na vile vile hadithi vile vile wewe tuweza kusema kwamba ni dalili ya kuonesha al-yaqin la yazulu bishak al-yaqinu la yazulu bishak hii ni dalili ya hiyo kaida ya pili kwamba yaqini haiondoki kwa shaka yaqini huondoka kwa yaqini kwa hivyo haifai kuwa takuswali mpaka awe na yaqin amepata tone la damu na haifai kuanza kuswali mpaka awe na yaqin ameona maji meupe kwamba hedhi imekwisha hii ndio inavyotakikana kisheria hizo ndo baadhi ya fawaid kwenye hiyo hadithi ya kwanza تند حديث نفوات أسمى حديث يا ثلاثين حديث يا ثلاثين أسمى حتى في غسل الجنابة مبقى كون يجوش لحدث يا جنابة روعيتي أو روعيت طبيعتك روعيت طبيعتك الأنوثية mpaka kwenye josho la janaba sharia imezingatia hali yako ya uke haikukufanya haikukupatia mashaka sana kwa sababu mwanamke dhaifu kwa hivyo sharia ilipokuamrisha kuoga janaba kuna vitu fulani ili kukhafifishia wewe kama mwanamke dhaifu lao ingekukalifisha hayo ingelikuwa mazito kwako kwa hivyo kuna mambo sharia imekuchunga imekukhafifishia pindi unapooga janaba hiyo ndo anwani au ndio maudhui ya hii hadith thumma qal an ummi salama radhiyallahu anha amepokea ummu salama hindun ibn utba radhiyallahu anha وارضاها أم سلمة جنا لكن هند رضي الله عنها وارضاها قالت أسمى أم سلمة قلت يا رسول الله نوتتزاما سبحان الله هذه حديثي توقع حديثي ذنيوما فاطمة بنت أبي حبيش تلصم حديث ياك نسؤال لوليزو تكصم حديث أسماء بنت, شك... بنت شكل نسؤال كوسدام ونوليزو تمصم حديث أم عطية نسؤال كوسدام ونوليزو سيد وصم حديث أم سلمة بعد نسؤال كوسو من بيدام ونطهار منمك na utakuta masahaba wa kike walikuwa wanauliza lakini sisi kwetu swamton mutbiq na ukijaribu kufatish kwenye nyumba yako wallahi utakuta masail kadhaa tahara hayajulikani na watu wa nyumba wenyemee uliwa kukilaliwa basi na shughuli nyingine kitokewa kukiingiwa wewe kama baba wa nyumba hebu siku moja kaa waeke fatish anza kutoa kuanzia mama wa nyumba mabinti ulisa wallahi utaona ajaib utaona ajaib na hama sahaba wa kike ni bora kuliko sisi wanawake wetu wana ilmu kuliko wanawake wetu na bado wanauliza masala ya tahara yao hawakujikua kwamba sisi masahaba ni bora twajua kuliko wengine lakini sisi leo hali yetu ni hini na ndo twajua wakubwa sisi sisi ndo tuna elimu kubwa kuliko samtum mutbiq na subhanallah law saalt isal sual tu wewe mtukulie ishkali mpatie mwanamke mambo ikitokea ishkali hivi wewe utafanya nini kwenye tahara sukut Allahumma labda nadir ndo atakujibu ghaliban hawatakujibu labda hivi labda vile basi kwa hivyo baada ya kuwa tuigizeni hawa masahaba wa kike kwa nini watu hawaigizi hawa masahaba wa kike kwa nini wanauliza mambo yao kwa mtume alayhi salam kwa sababu wataka kutaakad na ni sahaba tofauti tofauti si mmoja Fatima mara Mu'tiya mara Sulaim mara ina maana haya ni mambo yanatokea kwa wanawake kadhaa na ukiona kimya kingi inaonekwa ya kupasura namna gani watu wanavyopelekana kijinga jinga watu wengi wanaenda tukijahi kwa sababu hiyo elimu kwa wanaume wenyewe pia hakuna uzoroti kifu kwa wanawake sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hii ni changamoto kwetu sote sisi wanaume na wanawake wanaume kazi yake ni kumuhimiza mwanamke kutafuta ilmu ya mambo kama haya au kama yeye mwanamume ajua kumfundisha na mwanamke kazi yake ni kufahamu vizuri hii kadhia akaielewa alafu akaifanya hii ndio inavyotakikana hii ndio inavyotakikana asema ummu salama qultu ya rasul allah na ummu salama ni mkewe tu ni mke wake tu lakini hakutosheka bado aendelea kumuuliza na mtume mumewe tu na yuwauliza ya rasul allah ewe mtume wa allah inni mraatun mimi ni mwanamke ashuddu dhafra ra'si ashuddu dhafra ra'si nafunga kwa nguvu kitwa changu na kifunga kwa nguvu kitwa changu hakusudii kitwa kitwa kifungwi zifungazo nyele nyele kwa hivyo dhafra rasi yani dhafra sha'ri rasi dhafra sha'ri rasi mimi ni mwanamke husuka mikili alafu nikaifunga kwa nguvu kaibana zile nyele ili zisichanuke chanuke zikampinga akiwa kwenye kazi asa uzisuka mikile bana kwenye kichwa sasa amwambia Ummu Salama amwambia mtume afa anqudhuhu lighusli aljanaba nikitaka kuoga janaba itabidi nifumue hii mikili niliyoisuka nifungue yote ndo nioge janaba au naweza kuoga na ikiwa nyele mmezisuka qala tume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la si lazima kuzifungua mikili yako ushasuka nyele zako si lazima uzifungue zote ndio uoge lakini inna ma yakfiki inakutosheleza tu wewe antahthi ala ra'saki ala ra'siki thalatha hasayat umimine kwenye kitwa chako mimimino mitatu ya maji mimina kwanza osha kichwa mara tatu thumma tufidhina alayki almaa kisha ujimiminie mwili uliobakia mwili wote ujimiminie maji fatathurin ukifanya hivyo utakuwa ushatahirika waweza kwenda kuswali tu sasa waweza kwenda kuswali ushatahirika kharajahu muslimun wa abu daud hadithi imepokea imam muslim na abu daud kwa hivyo hii hii hadithi ni suala ambayo kwamba ya kielimu na imeleta faida kadhaa tazameni masuali ya masahaba muigize masuali ya faida kama haya sio kuulizwa masuali ambayo kwamba hatutafaidika masuali muhimu ni kama haya ambayo yatufaidisha na sisi kama wanafunzi watakatusome namna gani masuala masahaba huwa yanaleta faida kwa hivyo hii ndio inapotakana mwanafunzi kujua kuuliza swali afaidike yeye na atafaidisha na umma kama suala la ummu salama radhiallahu anha kwa hivyo ina maana mwanamke akiwa na janaba akapata janaba haina maana afungue nyele kichwa chake zote zifungue ziate wazi la aoge tu hata kama nyele amezisuka hata kama nyele amezifunga hivi amezifunga hivi aoge si lazima kufungua si lazima kuzifungua jimi mimi maji bora uhakikishe tu kitu umekiosha vizuri mara tatu basi na maji yamerowama khalas ma yalzam kuzifungua nyele zote ati ndo maji yazingie la si lazima hii ni takhfif amekhafifishiwa mwanamke kwenye ghuslu aljanaba kisha mtume akamfundisha kuoga janaba kijumla ile alqadru almujzi ndio hii hadithi ya Musalama hiku ni kuoga janaba kwa uchache kadri ya uchache ni uoshe kito alafu uvame kwenye maji kama kama, kama baharini mathalan au kwenye ziwa la maji uosha kitu alafu ujizama ndani خلاص ushaoga janaba hii inaitwa al-qadrul mujzi au ukiwa nyumbani choni aosha kitu mara tatu alafu amemina maji mwili mzima hii ni al-qadrul mujzi ambayo inatoshelesha ndio maana akamwambia inna ma yakfiki ya kutosheleza kwa hivyo ina maana kuna kuoga kwingine kwa ukamilifu kuna kuoga kwa ukamilifu kuna na kuoga kiwango tu cha kutosheleza kwamba wewe tahara kasali kwa hivyo hii hadithi ya Ummu Salama imeeleza kile kiwango cha chini cha kuoga janaba ambao bikadri ya baada kuoga tu waweza kwenda kuswali nao nini ni kutu, yani ametaja utakuta hapa ni kuosha kitu mara tatu na kumimina maji mwili hakutaja udhu hakutaja kujisafisha kwanza hakutaja kuweka maji puani hakutaja kuosha vitangava mikono yote hakutaja zote hizi ni katika mambo ambao mwenye janaba yafaa afanye ndio lile josho lake huwa bora zaidi lakini lao akitosheka na kujimiminia maji tu mwilini na kuosha kitu pia ni sawa hatuwezi kumkataza ni sawa na yamtosheleza insha Allah taala kufanya hivyo قوله البسيمة أشد ظفر رأسي أي أحكم فتل شعري أحكم فتل شعري nazisuka kwa nguvu nazikaza kwenye kichwa yani akisuka zile nyele ile mikili yuwakaza nyele zake kichwani zisifumuki hiyo ndo maana ashuddu dhafra ay uhkimu fatla sha'ri nazifunga sawa sawa nikizisuka na zibana sawa sawa zile nyele unajua kuna wake kuna kusuka ina mbili kuna ile kusuka kawaida kuna wengine wanasuka alafu wanazibana ile nyele zinasukika zinakuwa nguvu hiyo ndo maanisha qawluhu afa anquduhu maana yake nini ay afa ahulluhu anqudhuhu yani ahullu nizifungue niziwache wazi nikitaka kuoga qawluhu hathayat an tuhfi ala ra'sik thalath hathayat hathayat maana yake ni hafanat hafanat alhafna ni kuteka maji kwa mikono miwili hivi ukafungua mikono yako miwili vitanga mikono miwili ukachota maji juu hiyo huitwa hafna moja yani mchoto mmoja eh ukachota mara ya kwanza ukamimina kitwani ukatia mikono yako miwili kwenye maji ukachota mara pili hito hafna hafna ndio hiyo hathayat kwa sasa tuseme kama kuchukua kopo kama kuchukua kopo ukachoweka ukamimina kwenye kichwa eh zile kopo za choni au kata zile kata za birika zamani za kuogea zote za kuwa maana ya hafna kuchota mara moja mara mbili mara tatu hiyo ndo maana hizi kalimat kwenye hii hadithi ya أم سلمة في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الفائدة الأولى الحديث دليل على بيان كيفية الغسل من الجنابة الحديث دليل هي حديث دليل على بيان كيفية الغسل من الجنابة kubainisha hadithi inabainisha namna ya kuoga janaba kwa mwanamke na mwanamume wa hadha huwa alqadru almujzi min alghusl hii ni ile namna tu ya kutosheleza kiwango cha chini cha janaba kuoga ni hiki kadri ya kutosheleza na kuondosha ile janaba kwa hivyo sio kuoga janaba kwa ubora kuoga janaba kwa ubora imetajwa kwenye hadithi ya Maimuna hadithi ya Abu Huraira hadithi ya Aisha zote zimetaja kuoga janaba kwa ukamilifu ni kwanza uoshe mikono kisha ujisafishe sehemu kama kuna mabaki ya jimaa uoshe kisha atawave kisha aoshe upande wa kulia kisha upande wa kushoto kisha ndo amalize mwili mzima hiyo ni namna ya ukamilifu ambayo ni bora zaidi ambayo mtume sallallahu alikuwa akioga hivyo <clears throat> kwa hivyo الحديث دليل على بيان كيفية الغسل من الجنابة وهذا هو القدر المجزئ من الغسل هي نيله قدر يا kutosheleza ya kuoga janaba ثانيا فائده بيلي فائده بيلي اسكليزا vizuri اسكليزا vizuri وفيه انه لا يجب على المراه وفيه انه لا يجب على المراه sio wajibu kwa mwanamke نقض شعرها ظفرها ظفرها نقض ظفرها نعم لا يجب على المرأة نقض ظفرها سوى جيبك منامك كفنغوة مكيلياك كفنغوة مكيلياك عند الاغتسال من الجنابة بيندي أنا فوق جنابة والحيض كما رواية مسلم lafdhi ya muslim imekuja afa anqudhuhu li ghusli aljanabati wal haidh hata kuoga haidhi sio lazima mwanamke ati afungue nyele zote hata kama amezisuka aweza kuoga josho la haidhi na ikiwa bado nyele zake amezisuka wala sio lazima kuzifungua kwa hiyo hadithi yaonesha wazi kwamba sio wajibu kwa mwanamke kufungua nyele ambayo kwamba alikuwa amezisuka pindi anataka kuoga janaba au haid si lazima sio lazima hivyo <clears throat> ndio wasema wafihi annahu la yajibu ala almar'ati si wajibu kwa mwanamke naqdhu dhafriha kufungua mikili yake inda al-ightisali min al-janaba pindi anapooga janaba wal haidhi na haidhi si lazima lidhalika عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها alipomsikia Abdullah bin Umar awaamrisha wanawake wafungue nyele watakapokuoga janaba au haid alimkemea alipinga hicho kitendo Aisha imekuja fi sahihi muslim hii hadithi sikiliza imekuja fi sahihi muslim عن عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير هو, هو تابعي رحمه الله قال أسيما بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء عائشة لنفكي خبارك وعبد الله بن عمر أنا وأمريش ونواكي ayanqudhna ruusahunna wafungue nyele zao waliozisuka pindi wanapooga janaba yani au haidh Aisha alipomsikia Abdullah bin Umar anaamrisha wanawake hivyo qalat akasema Aisha ya ajaban libni Umar hadha ya ajaban huu ni mshangao mkubwa ibn Umar anavyofanya ni jambo la tushangaza sana sisi wanawake kisha akasema Aisha ya'muru an-nisaa idha ightasalna ibn umar anaamrisha wanawake wakioga janaba au haidhi an yanqudna ru'usahun wafungue mikili yao iliyosuka anawaamrisha wanawake wafungue nyele yani hili ni jambo zito taklif na hili ni jambo asema la tushangaza sisi kwa nini ibn umar analazimisha anaamrisha wanawake halazimishi kweli anawaamrisha anawaamrisha wanawake kufungua nyele pindi wanapooga janaba au haidh sasa Aisha asema afala yaamuruhunna basi dawa ni mimi nitampatia suluhisho rais ibn Umar kwa nini hawaamrishi wanawake ayahliqna ru'usahunna wanyoe vipara aina haja kuambia sasa tufungue mikili kazi kutupa kazi ni yeye sasa tuamrishe tupige zipara sasa tukishakuoga tu hatuna kazi sasa eh, maana yake yani ah, hii ni kumpinga kumaanisha hiyo si kazi ndogo kila kitakuoga janaba afungue nyele pengine kwa siku mwanamke mumeweza kumwendea mara mbili tatu kad yatakallafa afungue mara kwanza asuki afungue mara pili asuki sasa ndo Aisha asema kama hali ni hiyo yeye bin Umar atuambie tutunyweze para sasa tupumzike hii ni uslubu ya kumpinga yani ampinga kisha akasema Aisha laqad kuntu aghtasilu mimi nilikuwa nikioga ana wa rasulullah nikioga mimi na mtume sallam min ina'in wahid sote kwenye ndoo moja tukitumia chombo kimoja mimi naogea hapo na mtume wala azidu na mimi sizidishi isipokuwa ala an ufriga ala rasi thalatha ifragat nikioga na yeye mimi nilikuwa nikitia kwenye nyele zangu mara tatu nikiosha tukika basi na nyele zilikuwa zimesukwa na mtume yuziona si kwamba azioni yuaona zimesukwa na alikuwa akiniachia wala haniambii nifungue nyele ndio nioge janaba wala he kwa hivyo ibn Umar awachane na hayo mambo hakuna kutuamrisha sisi kusuka suka kufungua fungua manyele saa zote lakini ulama wakaijibu hii mambo ya Ibn Umar wasema Ibn Umar alikuwa akiwaamrisha mimbabil istihbab sio wujub alikuwa akiwaamrisha amri ya kupia pendekezo alikuwa hawalazimishi ilikuwa ni amri tu ya pendekezo na hiyo kweli bila shaka ukiniuliza bora ni ipi nitakwambia bora ni afungue nyele akioga haidh sio janaba haidh lakini lazima nitakwambia si lazima kwa hivyo mwanamke akioga josho la haidh yapendekezwa kufungua nyele kama amezisuka yapendekezwa ama ni wajibu la si wajibu kwamba ni wajibu si wajibu kwa hivyo ibn Umar alikuwa akiwaamrisha amri ya pendekezo ya istihbab sio amri ya wajibu hii ndio jawabu ya hiki kitendo cha Abdullah bin Umar ulama waliojibu lidhalika ulama sema ulama sema الأفضل في غسل الحيض bora katika josho la hedhi mwanamke akioga josho la hedhi bora zaidi ni azifungue nyele ikiwa zimesukwa lakini si lazima lakini ulama wamependekeza waona ni bora kwa nini wasema li anna muddat alhaidh wan nifas tatul muda wa kukaa haidh na nifas kwa mwanamke yaweza kuwa mrefu sasa pinde imetahirika na haidh na vile vile imetahirika na nifas ni bora si lazima lakini ni bora zaidi wazifungue nyele zao kabisa wazichanue ndio waoge amma sema ulama amma binisbati lighusli aljanaba amma josho la janaba basi hapo hakuna pendekezo hilo hapo ni abakie hivyo hivyo nyele zake kwa sababu janaba ni kitu cha kukaririka lakini haidh haikaririki kwa hivyo kwenye janaba kuna mashaka tukimwambia kila kitaka kuoga janaba afungue nyele kuna mashaka kwa mwanamke ndio maana sharia ikakhafifisha ikamfanya kwenye josho la janaba asifungue nyele na ikampendekeza sio kumlazimisha ikapendekeza kwenye josho la haidh na nifas wafungue nyele zao wachanue nyele zao ndio waoge hiyo ndio inavyotakikana طيب mmoja aweza kusema swali mbona kwenye ile hadithi kwa sahih bukhari Aisha radhiallahu anha asema alipofika Sarif alikuwa shahirimia haji na mtume tamattu alipofika Sarif akapata haidha akaanza kulia ile hadithi tulisoma mtume akamwambia usilie hiki ni kitu maumbile kwa mwanamke alimwambia Aisha unqudhi sha'raki waghtasili unqudhi sha'raki fungua zichanue nywele zako zifungue mikilu ziache wazi waghtasili na uoge sasa hii vipi hadithi na huko tutasema si fungua si, si lazima kufungua nyele mbona mtume amamrisha Aisha amwambia unqudhi zichanue nyele zako ziache wazi zifungue kama zina mikili ziache wazi wakatasili kisha uoge ulama wakasema wakajibu hii jawabu ni kwamba josho hili mtume alimwambia Aisha afungue nyele ni josho la tamwif ni kama mwanamke asema siku nyingi sijaosha nyele acha nzifungue ndio kaoshe azitie dawa azioshe sasa mtume alikuwa amwamrisha Aisha aoge josho la ihram na josho la ihram ni josho la kujisafisha kuingia kwenye haramu si josho la haidhi kwa sababu yeye asemwa ndo ameshikwa na haidhi amelia yualia kwa sababu ameshikwa na haidhi mtume amwambia oga alafu hirimie sasa lile josho si josho la haidhi maana tayari haidhi ndo imemwanza yeye josho la kuoga ni josho la ihram na josho la ihram ni josho la tanzif kujisafisha kwa hivyo hapo hakuna dalili kuonesha kwamba ni afungu yenyewe kwenye josho la haidhi manake pindi Aisha alipooga alikuwa tayari haidhi anayo haijaisha na kahirimia haji akiwa yeye ni haidhi ndio maana akaiwalia wenzake watapata umra na haji atapata moja lidhalika josho hili lilikuwa ni josho ndani ya haidh si kwamba shamaliza haidh na mtu haidha mwanamke haidha akiwa yuaoga huwa yuaoga josho la kujisafisha kwa hiyo mtume sana alikuwa amemwamrisha Aisha aoge josho la kujisafisha kwa ajili ya kuhirimia ihram kwa hivyo madamu haidh ni josho la kujisafisha pia ya kusudia usafi na nifasi vile vile kichwa chake mwanamke siku nyingi akijapata maji haya ndo majesho marefu ambayo kwamba ulama wamependekeza mwanamke afungwe nyele lakini kama ni wajibu wamesema hakuna dalili ya wazi zaidi inayomlazimisha mwanamke afungwe nyele wa illa mtume sallallahu angewaambia kwa sababu msalama amemtajia hasa akamwambia inni mraatun ashuddu dhafrasha mina suka afa anquduhu nizifungue mtume amwambia la oga hivyo hivyo sizifungue kwa hivyo hii ni dalili ya wazi kuonesha kuzifungua nyele pindi anapooga si lazima lakini mwenyewe akipendelea mimi napenda kila nikioga janaba nzifungue na sioni uzito tutamwambia mwanamke sasa shore yako kama mwenyewe huoni uzito wapenda kila ukioga janaba uzifungue basi fanya basi fanya wa illa usiseme sheria imekulazimisha uzifungue la sheria haijalazimisha mimbabi takhfif kwa ajili ya kumtakia takhfifu mwanamke kwa ajili ya kumtakia takhfifu mwanamke tumalize na hadithi ya tatu fupi inaofuata hadithi ya 31 asema kwenye anwani ya hii hadithi anti takhtalifina ma'ani ar-rijali min as-sighar wewe watafautiana na mwanamume toka mkiwa wadogo mwanamke toka akiwa mdogo ni tofauti na mwanamume hakuna usawa baina mke na mume hata kwenye udogo kifo kwenye ukubwa kwenye udogo pia hakuna usawa fakaifa tusawinahu inda alkibar ni vipi sasa watu wanamsawazanisha mwanamke na mwanamume wakishakuwa wakubwa ikiwa wakiwa wadogo kuna tofauti sheria imetofautisha sasa itakuwaje mwanamke mkubwa awe ambe sawa sana mwanamume na haki zake sawa sawa na mwanamume na kwamba hakuna tofauti na kwamba yeye huonewa hapewi haki zake huu ni ushetani fulani wa watu fulani wanotumwa na shetani kuja kueneza fikra mbovu kama hizi kwenye jamii yetu ya Kiislamu عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت أسماء كان الحسين بن علي رضي الله عنه alikuwa huu mjukuu wa mtume alayhi salam al-Husayn radhiyallahu an fi hijri rasulillah kwenye mapaja fi hijri yani fi fakhidhi kwenye mapaja mtume amempakata kwenye mapaja yake amekaa akampakata al-Hasan kwenye mapaja yake fabala alayhi ni mtoto mdogo hajui akamkojolea al-Hasan al-Husayn kweli al-Husayn akamkojolea mtume sallallahu kwenye mapaja yake Lubaba akasema fakultu nikamwambia yani akamwambia mtume ilbas thauban vaa nguo nyingine wa a'tini na unipe mimi kikoi chako izara kikoi chako hatta aghsilahu nikakuoshe hii najisi nikakuoshe vaa kikoi chingine lete mimi nikakuoshe eh nikakuoshe hii ni adabu adabu ya mwanafunzi kwa mwanachuoni wake kwa mwalimu wake ni adabu na yeye ni mwanamke radhiallahu anha lakini alikuwa na heshima na mtume alayhi salatu wasalam ana heshima na alielewa kwamba kuosha nguo nje hukumu la wanawake alimwambia kafue mwenyewe alimwambia lakini yeye ambaye ni hisani ni hisani mwanamke kumfulia mumewe si lazima ni hisani angalia hapa fitra fitra yenyewe na huwa hata simkere si mkewe lakini ile makamu aheshimu makamu ya utumi nimpe nkakoshe kwa sababu mkazi zao ni kazi za wake ni kazi za wake bila shak na ukisoma hadithi kadhaa wanawake hii ndio muhimu wao <laughs> yeye huambiwa ah, huyu bana si lazima kumfulia mumewe si lazima kumsafishia mumewe haya mambo ya ihsani ihsani eh mashaallah ala kulli hal hizi ni fiqhi mbovu fikhi mbovu zileoza tahadhar msije mkashikwa na fikra hizi msije mkashikwa na fikra hizi tukaharibu maisha ya mabinti zetu wakiolewa wallahi tumepata kesi kadhaa kesi kadhaa chanzo chake ni mwanamke kukataja hukumu lake juu ya mume hicho ndo chanzo hataki kumpikia kile akiulizwa sema si lazima hataki kumpulia akiulizwa sema si lazima hataki kumwekea hataki kumfagilia nyumba hataki kumfulia ukimuuliza eh, si lazima ni sana eh basi si afadhali ukae na kiguzo nyumbani yani oh, mwanamume kuoa kana kiguzo hizi nguzo zako za nyumba kaa nazo ndio ukitoka ukirudi nyumbani uzipata nguzo ziko pale pale yani binadamu uko ndani ya nyumba humayit hawezi kufanya lolote kimuuliza kwa ihsan ihsan sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal akatukua kikoi chake atakwenda kumwoshia mtume akamwambia qala inma yughsalu hakika si mengine inayooshwa mimbaulil untha ni mtoto mdogo wa kike kama huwa alinikojolea hapa ni kitoto cha kike basi sawa ngekupa ukanioshe ama huu ni mtoto ni wa kiume wayumbahu mimbauli dhakar mtoto wa kiume akikojolea nguo hurushiwa rushiwa maji tu haioshwi upanguswa upanguswa kwa juu juu tu na maji basi kwa sababu najsi yake ni khafif si kama najsi ya mtoto wa kike najsi ya mwanamume ni khafif akiwa mdogo kuliko najsi ya kitoto cha kike kidogo sasa hapo hadithi inaonyesha wazi kutafautisha baina ya mkojo na mkojo kwamba mkojo wa mwanamume una, una khifa una usahali kwenye kuusafisha akiwa mdogo hajabali yani mdogo una maziwa kuliko mkojo wa mtoto wa kike ni lazima uoshwe kama wa mtu mzima mtoto wa kike mdogo mkojo wake huoshwa kama wa mtu mzima ama mtoto wa kiume kidogo ambacho huna maziwa akijakuwa kitoto kichanga basi huoshwa kwa kurushiwa rush an yani ni arash ni kupangusia pangusia tu kwa juu si lazima uioshe sawa sawa ile kando kwa sababu sharia imehafifisha qila katika hikma qila lakini si, si lazima iwe kweli ni jitihadi wala masema katika hikma ya kukhafifishwa kwa mkojo wa mtoto wa kiume kuliko wa kike kwa sababu ulama asema katika hikma kwa sababu mababa hufungamana sana na watoto wa kiume kwenye nyoyo zao kuliko watoto wa kike mara nyingi utakuta baba moyo wake sana ufungamana na watoto wa kiume sasa huwa humbeba sana mara nyingi humbeba kamrusha rusha kakaa naye alafu kule kumbeba kila mara kila mara haikosi kumtia mkojo Asa itakuwa ni takilifu kwamba kila mara aoshe, kila mara aoshe kwa sababu kila mara atambeba mtoto na akimbeba atamkojolea. Wazi hii ndo katika hikma ulama asema huenda sharia imekhafifisha kwa sababu hiyo kwa sababu taalluq qalbi al-ab bidhakar kuliko al-untha kuliko al-untha ndo maana kwenye Qur'ani Allah alipotaja mapenzi ya mwana, ya, ya mtu kwa, kwa, kwa anazozipenda alitaja watoto wa kiume kutaja wa kike kasema zayyana linnas hubbu shahawat minan nisa walbanina akusema walbanat akusema walbanat walbanina walqanatin kwa hivyo mwanamume sana ufungamana na watoto wake wa kiume wala aibu wala si aibu ni fitra ni maumbile ni maumbile kila mwanamume mvutwa na jinsi mwanamume atavutwa na jinsi ya kiume na mama mara nyingi ana mafungamano na mtoto wake wa kike kwa sababu pia ni jinsi moja fi hadha alhadithi au kabla hapo kauluhu aliposema wayumdahu yumdahu yani yurashu yumdahu yani yurashu kunyunyiziwa kwa juu tu ndo nadh nadh dhabit yake ni nini tofauti ya nadh na ghasl kuosha na kufanya nadh tofauti yake nini tofauti ya kuosha kuosha ni kuivika nguo ndani ya maji yote karowama huko ndio kuosha na nadh ni kuchota kutala maji ukapiga ile sehemu ukarushia bila ya kukamua hiyo ndio huitwa nadhh dhabit ya nadhh hiyo ni kurushia maji mahali pasina kukamua ndio huitwa nadhh au rash kharaja Abu Daud wa Ibn Majah fi hadha alhadith fawaid alfaida faida moja au mbili katika hadithi ni kwamba hadha alhadith dalilun ala tafriqati hadith dalili ya kuonesha upambanuzi baina bauli sabiyi sabiyya hadithi دليل على التفرقة حديث دليل يكونيش كبامانو أو تفوتي بين بول الصبي بين يمتوتم مشانغ وكيومه والصبية نمتوتم مشانغ وكيكي كنا تفوتي وفيه فايدة بيلي وفيه أن بول الصبي فايدة بيلي نكوانبا أن بول الصبي بول يمتوتو bauli يكفيه الغسل يكفيه الرش naam yakfihi arrash inatosha kunyunyizia maji kwa juu wa anna baula sabiyya na mkojo wa mtoto wa kike mchanga la budda lahu min alghasli wala yakfi an-nadh haitoshi kunyunyiza maji mpaka nguo nzima ioshwe hiyo ni faida nyingine katika faida za hadithi ya mwisho ya mwisho na pia ni muhimu katika faida za hii hadithi ni kwamba wafihi anna shari'ata ni kwamba sharia idha farraqa baina dhakari wal untha ikiwa sharia imepambanua baina ya mume na mke fil bauli kwenye kitu kitu ambacho ni mkojo ma'a khissati pamoja na uduni wa mkojo mkojo ni najsi ni kitu duni lakini pamoja na uduni wake Allah subhanahu wa ta'ala akapambanua baina mkojo wa kike na wa kiume basi fala an yufarriqa basi sharia kutafautisha fi ghairihi min almaali kwa isokuwa mikojo mambo mengine matukufu makubwa mazuri wakitafautisha hapo sharia baina mume na mke mimbabi aula wa aula wa aula bila shaka ikiwa mpaka kwenye mkojo kuna tofauti baina mkojo wa mume na mke Allah akbar kefu leo mambo mengine mambo makubwa sasa ya mavazi na ya stara na ya kusomeshana na mengineo mimbabi au la kwe kuna tofauti kuliko tofauti ya kwenye mkojo ikiwa kwenye mkojo pia ni tofauti mkojo wa mume na mke kisharia itakuwaje leo watu watuambie mume na mke sasa huu ni utovu wa akili hali ya juu ni hawa ni watu yani wazimu tamama na si akili hii si akili bila shaka kwa sababu sharia haiwezi kutofautisha hukumu ya mikojo mbili ya mume na mke kisha isawazanishe haki zingine kubwa za mume na mke ati sawa sawa na huku imeka tofauti kwenye mikojo Allahu akbar hii yaonesha wazi kwamba hii sharia yatoka kwa ambaye ni hakimin khabir mwenye hikma na mwenye khibra subhanahu wa ta'ala na mjuzi wa kila jambo kwa hivyo watu wasituletee mambo mengine ambayo kwamba hatufahamu kisheria o waonea wanawake ati humuonea mwanamke kumuonea mwanamke nini ati kuolewa mapema akiolewa mapema eh, sasa watu wataka wanawake waolewe sasa mabeberu wazima ati kiolewa mapema mwanamke kumuonea haki yake akikaa nyumbani kumuonea haki yake akijifinika vizuri kumuonea haki yake eh sasa haki yake takatujulisha sisi haki yake nzuri ni ni awaterebe asifungwe atembee uche akitaka afanye kutaka mashallah huku ndiko ku, kumuonea huruma mwanamke hawa ni watu mufsidun fil ard mufsidun kwa sababu ule mwanamke akikaa pale nyumbani akifanya kazi ya ulezi atalea rijal rijal sawa sawa kwenye dini na aqida sahiha hawataki hawa gharbu wallahi wajua wana khutta wakimtoa mama nyumbani wakimleta nje wanajua wazi ile nyumba itavundika watoto watakosa malezi hawatainukia kwenye aqida sahiha na alafu waislamu watakuwa ghutha ka ghutha isail watakuwa kama machaka ya zimba haina maana muislamu lakini hakuna faida lakini wallahi lao kila mama tadhibiti nyumba yake sawa sawa akaweka lengo mimi lazima mtoto wangu nimlee kwenye aqida sahiha islamia wallahi hiyo ni silaha kubwa kwa adui kuliko hata kununua mafaru na mabunduki hiyo ni mwanzo ni silaha kubwa watafanya hofu ada kwa sababu eh hawa washafahamu dini yao lakini maskini tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala awatie fahamu wanawake waweze kuelewa na kufahamu majukumu yao hatuna lengine isipokuwa kuombea Mungu manake kunena sasa koze imekauka mate kwa kuwa kunena na kunasihi lilobakia kumlekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba hatukati tamaa khairi iko inshallah wako wanawake mpaka sasa walillahi alham mithalia wameshika misimamo sawa sawa wanalea watoto wao sawa sawa walillahi alham hili jambo zuri tufurahisha vifua vyetu lakini ni wachache ni wachache tunataka kuona alaf ya wanawake wamedhibiti boma zao wameunusha watoto wao ala tauhid ala sunna hii ndio lengo letu na hii ndio jambo linalotufurahisha sisi kama waislamu takomea hapa kwenye hizi hadithi leo tutakuwa tumechukua hadithi tatu 29 na 30 na 31 نكتفي بهذا القدر